karil ru a har chianga thu dom song turin ka in peya ka om nga in ka om reng don lo pathian thunung chi che thei lo le dik lo thei lo chu ka dong don ka om dan nga hian ka om reng don lo teu lo teu lo teu lo mai i suam hingin mi thar ka ni to don ani lalpan mal som cheu ro se voin hian kan ti sual thila changa pathian in thil mak ati thei dan thril cheu ka duani mi tam tak chu nun bay dom na wangin bay se na nei lovin an thu top hloma chakna le bay se na nei in an in shelo thilan ti suala bay do na hlir in an khata an malom huna an tan bay se tur omin an shelo joel ka thil ti thin te engma i shelo wani rui lo ngai kania kan nu panun ka ti chia sum don na ka lo cham der bok ti in voi duai lo shil ka ni thin ma se pathian chon ma chopro pui i tan ala nei chiu ti she ro hun kal to a edik lo na wangin malama thil thar i be sei thei lo ti na ani reng reng lo pathian ngil nei nen a khu zo lo tur ti sual eng ma om thei lo amai ro chu mei inun le a be sei na thara i kha tu la ni mani le mani in khongai no le dik lo nia in nga ya i chut kwal vel mai mai chuan malama thil thar eng ma alo theng thei chuang lo wang hetiang huna iti tur chu pathian in itan thil thar ati don ti ril rua i von tlet ngai ni pathian zangai na don son dan zir apoi mo le thil iti sualin ngai dam dil ringot lo la he hi soibel ro kapa i zangai na kadonga i soi le tur chu lalpa nangin min ngai dam mai ba ka katan thil ro pui tak ma chop in ni hei hi pathian rin na nget tak nei chunga ti turani อาชันซูเรียลรู้เลยไงตัวน่ะปัจจัยไงดำนะฮีอีพูลเฮนเอมนังจูมีเวิร์ลเฮอร์อินยาเอทิลาวตีโตโปเอชเวกลมนี่ตีนอัลาวร์เชนังจูโอจูเมลมาอินบุมอัตุมนะเจนี่มีเอ็งจางเนี่ยมาอันนี้นุนเอซาวะนุนจางนับปนในโตโลเล่อันมาลำหุนตังพูนในเร่งเร่งโตโลฮีอมอิเล่เหตุเอ็งจิงอาเฮันคงไอตะกินอินเตลเร่งเร่งสุ pathian hian mi thafam kim azong reng reng lo zong ni se kan vain tling zo tur kan om lo pathian chuan ril ru dik pumi ani azon zok ni e ril ru pathian lama ida chuan ni tin i thei top i ti zela swala inung lo wa nol ini bok lo tun mang ingai tu na hui kha lo thau lein pathian mal som na dong ka in di lo ti aron soi poin ti hian soi ro eti di khop mai ปะเทียนมันสมนั่นจุกับพูลหลโลมาเซพูลอุตตานเฮียนนี่จางไงนั่นจวงไงจอกนี่ปะเทียนชนนักหันฟิลนนเลเตียงเจมาเซนซิงก็เช่นขัดจวนตูนมาอินโลตีดิกโลเลหุ่นชายอินโลโบปิลโตนบกขานอินริลรูอลัวเทียนตทอูปะเทียนมันสมนั่นจุต้องเวทเฮกันนินโลอินเตียนี่นี่มาเซละปะเทียนอินบิตินตานะอาทิลดวนโลกจู zuti maya ol samati sukuk theni lo mausia hi rina pasal tha te jing mi ani ani po hian thil tam tak ti dik lo aneya ala teiro lain pathian in israel te chan chuak turin adwani ti ahria israel te chan chu achu aril ruwa du thu samani ama chak nam hanga ti hlo tlina tuma akala mi pakhata thata tu manan hulowa angaya nima sila atuk maya amah chi leh kuangti zing a mi lo kalin a hma ni a mi dang i thah ang khân mintih veitum a ni maw tiin a zawt a a hma ni a thil tih chu an lo hmuru veka ni ti a hriat chuan a nunhhanhim nâna tlânbo a òûl a thlalerah kumengamaw zât a hmang ral anipawhian pathian in amah hmangah a thil tih tûr a tisi kuk pathian pun mi danga zawng mei dâwn nin a lang mosia cu media ramah a chêng ta si a ni lo pathianin kan tana a thil ruam han aban san ve mai lo pathian le kha thua chuan pathian ko na chu nu ki ruala ni lo atiani hemiom zia chu pathianin du le ko na anei kha a nu kir ngai don lo kan ti dik lo wangin kan ti kho tai the kan ti har sa sot thei bok ma se rin na kan om tlata pathian ruang man na thaber lo thleng tura kan rin tlat chuan a lo thleng thin กุมสมลินัวปะเทียนอิสราเอลที่ตันชวกตูระไอินเปมมวชวนรวยตุทารอรวดลวะลวลไลจากทะโจกจงตูรินอักลเฮกโลที่สวลเกมโจกจงเฮกโลมาเสียนเฮนาบกอินลาร์มาเสียจะกุมสมเรียดลายอุปาโลนี่ตัวอาจารย์เชียนักขานกุมสมลีเอามานะรอชำตาไอ้ง่ายยังข้างหุ่นชุงขานอาชุงเทนเฮนะที่สวลปัลกันเฮีย กบเบลตาอันนี้ทินอาศัยชินไงยังที่กริ่งชินปัทยานินหุ่นเริ่มจางดังเมื่ิสยามสักเซลนี่ที่อิสยางูปัทยานชวนมูเซียกลาเทยินโลเจียอิสราเอลฟาติชฮวยชัวดูนะเอริลรัวตูตูกันนี่อะอาเอาเทงดิกเงียยนี่ที่เอเชียนหุ่นดังกับเปเจนี่ตีนตุนจุมเจ็ดจูมูเซียทกชัวกินเกาอันนี้น่าจะดที่ปุยกินันนี้ตา pathianin intana ruam hana anei til ho cham chu thil har sale zual zok ani ti hi ise pakher lowang achan chu pathianin hun thar dang apek le zelawangin voin hian in zinga mi then khat chuan nun kong zo mu mal lovin kong sira in oma thil ti sual in lo nga to lutuk thuri ngotin in real ru alwani ti chuan in lo tumram chu in ban san ta joel he thil hi khá kha thil cái gì bok cùng tâm tak liêm tong he nge tin minh khil the ye do na hiền, bát hiền chuan in he na đâu thu sam chu alo thlen thế na tu kong dang kala nei chawa sin tin a khila thế, mà se be se na thar in ngay, in e nu kwal mai lo lovin elo ti dik lo tak te hun cha, ibo pel tak te kha ngay tu la eng tia college zo thei lo nge ini le ichungte singa hun damtak emhan thelo udante hun liam to thila emma ti thei dang inei to lo ti shela kha kha chukal liam tir maila voina tan acha ber ni tumro tin hei hi shero hun kal to ai thil ti solten lo la kal tura pathianin itana alo ruwa mana jinglo ani tir thelo che kum somlin hula ma chuan mausia chuan adu thu sam chu lo thengta ti amu เองวางอินเงี้ยหุ่นชาอีโบเปลตากที่ค่ะเอ็มหุ่นอ่ะอันเราเฮิร์ชวกเลยเงี้ยโดนนี่ที่ริงจุงอ่ะมาทาริลากระวังปะทียนจะหุ่นชาเปเลชินตู้ปะทียนนี่รินนากันอมจัดอ่ะใบเสนากันในจัดบกจวนมูเสียตานะอติยังฮีกันตานพอติเทนี่ก็การักลกงกมหูตู่โคลกวัวก็กลนัตูอัดเรสกัมเหตาก a l k o n g ko mutu chuan akong nai ber min shil mai t chu kong ko mu tu screen a chuan kalna tur kong aron langa na tang in her kwalin chu kong chu ka zo máy thin à trang chuan chu kong chu zo ta mai lo chuan kong danga katlan lui thina chu tiang huna po chuan kong min kom hu tu chuan kop na trang tanga ka kal tum na pan na kong nai ber chu chu chuakin aron tar lang zung zung zel thin he thila that na chan chu à kom huang zom lovin kong dang đây zo ma la à khó là chôl chuông lo vợ cả cal tum năm mun chu mình xoay khen lệ nghe nghe thì hễ mi chung trang trang cái soi lần đủ chu in sẽ tổ mấy em nắng ni po mail ra dễ ta thui kong dik lo zoi in lo kal to a ký kara ta kinh takin khami chung zong khan alo in xiêm rồi mà ít um ram khen the na nai ber aron tilang le mayang khatin kha pathian kong po hiani mausian hian a khan ibo pilta kong kom hu tu hi off rock azota e tin soi mai om nilo chu tiang in ti ngai lo kong kan pen sanin kong dang aron duang chuak le mai thin ani tu rang chu khen pui mai thin ani henga wang yan dun du da le fel lowin kan kho sa thei ka ti na ni lo joel pathian hi atho ema olifi ka du hun hun a min pe ang tin in ngai tu nan po ni bok lo ni nang mi pathian rong bol tu na thin lung nei te mi thil dik ti du na ril ru nei ten eng em mà ma à thil ti sual an lo na in thil zong zong fel lo zo ta a nga ya an thut mai mai la in pathian chuan kong dang an du thu sam ti lo kin na anei zelani voin hian mi tam tak chuan lalpa chuan thil anh lo ti đi lo to zong zong a chin chia ve ka wang le kong dik lo pui an lo zo po in nó pui say bei ra, tura pathian pan ngâm lo vấn ni anh thil ti sual man hi rul tura an in nga ya hei hi mi tam ber te ngai dana ni antum an ban san pha thina ne nia in sia in à. an lunga ya zuan thil ti sual man chu pathian he na rul ngai in an ring thi ma se voina chan chin tha chu zu lei ba chu tlak fel diam ani to pathian zang ngai na chu enga nge idon mai lo itan thil tha tam tak arwa man ani ti hi enga nge irin ve mai lo thili lo ti sual to ani thei ma se pathian in angai dam thei lo khopa ตีส่วนนั้นซาอมเทโลจะก็ปบุงขัดจางอาจวนอินซิงามินฟินนาอัตลักษณ์ชมจวนมีจงจงเฮนะฮาวโลเลอุยโลว่าเปิดทินตูปะเทียนจุดินรอเซตีอินเฮฮิชโรปะเทียนจุมีแต่ส่วนจงชวกตูอันนีโลเฮมีอมจสียจูตีส่วนกันในทินโตอันนี้เทยบอยนักคุระกันโลอินนุกลูโตอันนี้เทยมาเซหวยเซนตะกาดจันปุยนักันดิลส่วนมินจันปุยัง min no lovanga kan dik lo na azong lovang ma se voi tam tak thil kan ti dik lo po in pathian he na kulut ngam lo le thian pa hetiang khopa buai na thu ka hian ka tulu ta a chelu tuk to ke ma ke in lak chu angai ni an ti thin he huna tan hian ani za ngai na chu tul pathian he na kal dan kan zirangai lalpa thil ka ti dik lo ka ti kholo zo ta mahse i fa ka nihriain zah ngaina khat i nih avângin fin na min pein he buaina aṭanga ka chuah theihnân min ṭanpui rawh tiin he tenga huaisen lemah ani inring tawkka pan hi pathian lawm zawng a ni ka fapa jonathana chung châng ka ngaihtu a ṭhîn kum sawm pakhata upa a ni ve tawh a thawklei khatah ka pa lo kala minṭanpui rawh tia a ṭe thawm ka hria a tukverah ka dâk chuak a thingkungah a lo in khâia อาตาโดนะไอ้นโซนั่งไอ้โดนันนี่ตุนหายนุ่งจังข้าชายมิวิกตอเรียจนาธนาฮิอันอัติตูร์อัติทรีนิมคงเอะเบดรูมเตะกันเอ็นฟิอังเออาปาคงเอะตะกินมินตันปิโรตีอาอาเริงไลน์เราจังฟันฟันรออีรีพอร์ตการ์เตนินอีชาร์เลชาร์โลกันเอ็นฟิอาพูดงี้ทเอตีนก็ขคตายไม่ไม่ดอนโลเตอุโลจุดยังจุริลรัวปออลูชินเอโลวังก็ฟ้าป่าอันนี้อ่ะ mùi ăn ai piang in i he lovin cả ti thấy zong zong cả ti thua thua yang chú tiếng chú bát hiền po in ati dan tu ra ni e thil lo ti sual to lam angai tua don lova enu na tan thil rap khak a then tir don lo pathian chuan i lo tlin na adua ama nun tam nei tura siam ini asin ka chunga hian pathian alom lova ka thil lo ti dik lo to zong zonga apui na kadir chuan joel mi ver ther kan di don da sin ti in ngai dan dik lo pu in kwal vel su nang chu a en chim lo in ya ane ro lu ber in ya sin thil swal lo ti to zong zong te hian pa thian in thil tra ti tu ra adu na che hi al hi a khu thei don chuang lo ring ngam la engai to na dik lo zong zong kha ban san ro he ti nga anga oma swal khat ni ya in sia lo rupu reng reng a rồi te ro lai ko la pathian rồi rul này nei tiwa in ngay, nga ya la kai lo ta ka om tlat hi pathian in alom lo pathian chung nung bera fadu lai thì ti riala e phuri te ne amalam hello kir le khan ama chu atilom ber zo ka sin vai vut bol hlo ikai te chu thing kha in kalau ti sual to thina ni thei kamha chop te po kalau ti kho bo to ani thei e. ma se pathian chu zangai na khat pathia ne niti ka shia ka tan hian ma chobro pui ala da ring thowa niti ti ka shia ani tin soiro he hi zangai na lal thu theng hoi ta pana a zangai na dong ra ama pan dan dik chu ani sual in ngai na i oma thiam lo chan ti in ngai na i che lui ka chuan enun chu alo niam tol tolanga flu na nei lo reng reng in 因是羊啊，谁们啊？因会抬罗旺啊，他们那怕因会抬罗旺啊。那都因该包罗旺，就尔。可鲁可说，都当尼雪罗尼伊蒂么？哦嘞？干做等次？但些羊啊，因那得林扒扒安尼？伊抬提伊格罗汉。阿妈因那坦，但些抬土姆，安好包抬尼瑞姆尼。但些尼凡包罗泵浦伊西亚马。 จูมีชูงเจงจูอินีทิลซงซงเสียมาดวงตูรัวมันนะฮีกันทีโลชัมพากันนี่โลกุมซากุมสังขัดกัลตัวขานเฮมินีเฮียนกฟ้าชวนเฮฮีอัลติสวลดอนตีอารมณ์หุยนอารมณ์ชโลกดิยัมโตกะจางไงนั่นนักลินโลฮียละอ่างไงตัวทิลดิกโลอัติดอนตีอารมณ์ชโลกเวกตัวนี้ตัวหนดินมุนเละอบวยเมงนะคะ patientan mag anilo ibuay pui mek ti khan ati zak bok heklo patientin alo siat lok vetto tilani kan fil fai fam kim le kim lo ayen lo va kan ril ruwa digle diglo lamani akhir zok ni tu na chagin patientin tuk tin malam hun en cha a chop reng chewani ti khareng chunga jing thau to thin turin kangen chawani ที่เราตีทิ้งตัวจูเอ็งโปนิโรเซอป่อยโลมีนี่จุงอาเอ็งปโเราตีโตทิ้งโรเซอป่อยบกโลตูมาอินเอ็งมาอินปัทยานินอิตานะรัวมันตูมาอินเอ็งมาอินปัทยานินอิตานะรัวมันน่ะอันไหนฮีอันที่ดังลำไทยโลวะอันที่ดังลำอันที่ดังลำไทยตูจูนั่งมาเจ้าวินีเอ็ดินหุนง่ายะอิลุงโอยไมินริลรู้ขบานสนิน inu na ilo thir lok thin e thil du ina in lo ruam han lok malam eng chu khirin alo thleng dom ti ring amin in tuai thar ro le zona thana ala te line sport card kanaya kein kol uluk em ema kartin voi ni khatsu kasil nge nge thin acham phei chuan siai mangin kanot tlelara moi theyang berin atlet lar thangin kanot thin tichuan bucket kada a motor dana ina kada a kasil nuin kan not tlele a dar khalang ang mai fai alo ni a ka tha po alang thei hial ani ka chuang ril rukhop mai anhuwa chuan jonathan zo lo luta heti la hian kum thum vela upa ani to ome nui sun sun chungin apa ikar ka kasil sak chesin atia ke chuan ka ngai tua i silo chiang lu tup katia em hudu em om hudu e kan chuak dun ta a ka chuak ve man chi atia chuan ka to el zong zong zinga bol lo ber motor ke khuk na da ka man thin chu ala chuaka ka kar chu to el bal tak mai chuan an shi kwal tak tak mai chu o ka chung ril zong zong an hual vek thei min han ena ti cha in ti tak chungin apa i she to em ke chuan atha e kalom lu tuk ti in dot mul humin ka changa amala chuan victoria i ala shil zuita ka kar sil fai na chu abula changin ka tan that le a ati ching pen zong zong chu ka not fai le ta a heta ka soilam chu jonathan a adikani thil tha ti a ai ngai chat thil min ti saka ai ngai ni tu nuwa chuan thil min ti pui to lo turin ka ngen jonathan engwang khatia ti nge ini อาทิตย์ไฟเล่นนะคนนเองมาเช่นกำมันเล่นง่ายด้วยนะสิ่งที่อินก้าวโลวเนี่ยอาทิตย์บอกเตจูง่ายเรื่องกติฟายะตรงคำขัดปยินเฮมิจุงจางฮิกสวยโลวปัจจียเี็นวัยเองจัดเจียงเอเฮติยงเฮียนกันตานอาลูตีโตที่นั่งเล่ทิลกันที่จึงเป็นนะกองดิกโลกันทั้งเทียนมาสิละกันริลรัวดีกว่างินปัจจัยชวนกันที่ชัดเล่นานเหม็นเก่านนทเทียน kan lâu ti khó lâu to em mà soi ngay ngai lo he tiang thila à, aril ru adang lam ta cần phải ngay ngai lo meril ru tên, công đích an anzo lệ thei na ani angai poimo kan ti dik lo chu alian thamin anasa anh ani mà ma anh angil nei na wangi na sil fai le a kan chana turi na lệ mấy le mai đơn đi, na ni hei hiani pathian công chu eril ru adik chuan achia chu อาเทียนฟ้ายะเทียมเราอาจารย์ตีรซุยบกเราเจนี่ลูกบุ้งเสียจันจินประคัดกันหัวออสวาจูฟาริสไยอินาจันเรียอตูรินอักลาไม่เจ็บประคัดอาลูลุดเวียอามิงจูมาเรียนี่ไบเบิลกันหูดานชวนเฮม่เชียฮีสวลตรุตตะกันียเฮลายเวลเจงตูปอินเฮม่เชียฮีอินจวาที่ฟวนคมนะมุนัดเจงเดวเร่งชีนันนี่ที่อันเสีย จุดยังไม่เชี่ยจูอันนี้อ่ะอัปโอยสัทโธชัวดานโปอินซอร์อันนี้อันนี้จวนเตลริมตุยบูร์อารอนเก่งลูตาอีสัวเก็บุลาจวนอะไรอ่ะอาสามีน่ะชุกหุลสักเละเวกบุกะฟาริสัยเฮาจวนอันสวยเซลจันตาฟาริสัยเฮาจวนอีสัวฮิโซลในอันนี้ตักตักจวนเฮมเฮเจอีจอนนะฮีอาเชงเอยังอ่ะเฮลายเวลามิงเชียดจีอาโปอาเชงเอยังอันติริลรัว lali suwa chun farisai ti ri ru chu a hreveka tekin thum in, a chang le ta mi pakhatin leibatu pahni nei ta ang se pakhatin dollar nga pat saka pakhat dangin dollar zanga poisa puk tir tu hian a leibatu te pahni chu angai dam ve ve a angai dam te pahni zinga hian tu nge angai dam tu chunga lom zo kang le ti na zo ta farisai ti chuan leiba nga azok tuu kaa tiinan chaa nga ii so chuan, mei chalam chu hui in in huwa ngin, in ina ka ronlu in chibai buuk na ka bria nga in fop lo wa in tuur miin pehek lo tin kake sil na tuur tui miin buaj say sakhek lo hei mei chiya ero hi chuan chumla u chatla win miin labuay puya ni alaw suwal chin lea nithi maa se suwal tihinga idama nito ati ya han ngay tuwa te u maa tun ma hun chalo tikin lo mang chin ma sila aril ruwa di ka amalam hun lo kal tura hun chia le thim tak anai kher na tura om lo pathianin thil ruwa man saka ne ni ma ri hen kum enge mo chu gong dik glo alo thanga chu gong dik glo chu zoin alo kal chin adin mun anga ding chung hian mitamber chuan chuan pathianan pat ngam to ngai lo swalutuka in ngai in nole thiam lo chan tira anin nga yam nima sila mari chuan pathian za ngai na alo se thiam tlat mai khoi huna ding nge ani ain sia a zuwa din na chu atop na tur ani lo ti a khre bok pathian ina tan ma chop eng ani ani ti a sia lalpa he mi thara lo ni ta hon lo kal zel isua khen be ani a athole khan van tir ko ten isua thole ta ani tia an fil ma sak ber kha tu nge sa ko huai tu te an ni lo azir tir te zinga mi po ani lo tir ko pola ani heklo van tir ko ten isua chu thina ta athole ta tia an fil ma sak ber chu hem hei chia mari hi ani mari hi akautezinga om anglo pol berani diglo utaka nunlo manto chinania vantlangin anol to nu sual toro dev mayani chianteu pachian hian in malam hun angai tua abeng war viau ang hian in hun kal to lam hi angai tua velo khoi lama nge ilo thang bau to lam ain khoyang e kal zel do ti hiani a em tong zok ni heta a târlam tum berhzawk chu mari thinlung dikna zawk hi a ni pathian 'n mari a tumram a hlenhtîra siansiahtlâk chanchin ropui tak mari thillo tih sual a ṭangin a siamchuak thei a nih chuan keini tih sual hmang hian pathian in thil mak a ti thei ani tih ciang takin a lang pathian 'n kan zavâia hmalam hun a tân thilropui tak minhawpsak ṭhuk ani tih ciang takin a lang a ni กบไบเบิลจางดูตักปะขัดจูเซฟานีบุงทุมจางสมปะกวาอันนี้ตาจวนปะเทียนินโนดารเตอะโคมาเกบไบเตฉันชัวเฮมิอมซียจูมีปุยวันตางินันโนลโตเลมีสูลนุชะโลตักลอนุชิยาโตเตเลนังเงยปอินปะเทียนฮีเฮงอังอายนะสาฮียนหลัดไงนาอมโตลวังตีขอเพี i kolau vek toa, i te dik lau toa, van tlangin an nol toa ini ni maa sila, he hi jian tukin ka soi ngam, pat hian chon i tan ma chok, ala ne i jopa ni, maar i ane ya, i pa ma chopa ne, tu na iom na chong khan, pat hian chon pan la, di hian soi ro, ka lau ko bo zau ta, ka ni tur ang, ka ni lau zau ta, maa se, za ngay na chuk, kati suolto te aina na sazo kani tin soiro heten huai taka patiani pan te hun huna patianin itana til ro puita ati te natur kong i hong don ti nani patianin anol ngai don lo chia khovel mi te khir angin a khir ve ngai lo vani ti shero ega ma chang chuan mi te mu si ituar te patianin a pek le turnein in shelova rui lo ngai ini ishia a setaka hun lo mang to chin ini bok nema sela pachianin enge ini angai to lo wa enge ini theya eti the tur lam zo gani athir zok ni leyu ka koma kadu em em chin pakhat chu min anglo tak tak mi chi sham sham hu tur an om hi ani in zinga chet khat chu ke ma anga biak ida kala seilian in ni a athen te chu zumun ne kala pakhos in ni a ten khat chu kula kal thin te ten khat lung ina lo tam to te ten khat chung ko sa le du om ta ka se liat in ni lain ten khat ero chu chung ko mu mal lo ta ka om thin te en ni thung kar kal ta khan ten khat an joel he in rong bol na lo tel hi ka chung te chuan an ngam lo tin min shil ma in zinga ten khat po hi chu tiang ang chu in ni mai the nima sela pathian ngeiah khângkha engmah ani lo ti hi hre rowh u ani chuan inpian hmadê ṭang khân a lo hre tawh che va hun lo la kal tûrah intân ruahmana fel tak a siam diam tawh ani a hmasabera e i tih tûr chu mari'n a ti anga pathian hnaih chila a ngaidamna chana a zâ ngeihna dawn hi a ni tichuan an inbul a lo ṭan tharsak dawn che a ni katsian pakhatsu kaushana tela seilian ania amairo chu kaushat nun chu apen sana thil chapui puiti athangta motorcycle gang dan ponami ho zinga telin ahau tu berni na achang pha dan le thupe kengko mi tenen anin ti boy cham chia athia ti hola rui lo chi sang sang a chil tu vekan ni tu khat chu zinga ahan thova ati masak ber tur chu rui phot mai anuna insum na chete ma aom lova nikhat chu ril ru bei dan na top a thengta bial ke pali lu tum ang maya beidon don na top a thengta a bei lu tuk chuan rui lo bur khat ngot mai ei zo veka in til huma tum ta ma se aril ru sum ril bera angai tu ana pakhata chuan athi ma a vaikhattal biak ina kalle tula hriat na aneya nu te ni mothers day a leiu mun sam tak me a chuan aron in lan ta a amui mul a sei em em a alu pa bu hle mai atak sa te chu ta tu ina khat ani ber biak ina atarma sa pani rongbol tu te ta na ruat bi ania เองวังเบรเงนยังข้ามินีขันขวลชวนตูเต็นอัตมาสลามารุนสวยขาิน์ตารมาสับเบราชวนอันชุดตีร์ตาอามานาสวยเลดานินข้ามินีขันรุยเลียเบียกินทุสวยโปมูมาลาชียัดอันเฮโลอาชียัดเฮอมชุนจูมังไงน่าดอนชวนีจูจูปัทยันจางไงนานีปัทยันลำปานะเป็นขัดอีเป็นชวนปัทยันจุนังมาปนินอากานินอารณนตานัง khamini a inkhawm bân a nih ve leh motorpâkna hmuna a motorsaigul hma ngeiah thingòhiin isua cu a thinlung a lûta chêngtûrin a sawm ta a he tlangvâl hi kong dik pensan a ninain pathianin kong dik zawh lehna hun ṭha a pe a ni ani hi vantlâng en dong leh hnawl tawh mipui vantlângin an hmuhsi a ni tichuan pathian in a thlir dân ci cu ดังลำตะกันนี่เอชินลุงเอ็นชินเอริลรูินมีเตอูกัดจิงเป็นเวกโตจูเมียวังเจ้ากันนี่ตัวรังอัจรงะลัดตะกะกะโลอมตาอันนี้ทีนเองไอตัวชินกริงนิมาเสละเหตังวาลังเฮียนเอชินลุงชุงริลทุกตะกะปะเทียนละมาหอยเลดูนริลรูอินเนียเอชินลุงชุงริลตะกะจังอินทีิลดิกตีดูนริลรู ril rupon lam kor sak tak mi ten an hua an rindan che pia lama tang khan pathia lama hoi kir kha arwa man na chan du na thin lung in ai ani thil lom om tak lo lang le chu e thil lo ti sual to ten malam hun tha in ai theina tura kong dal tu an ni thailo pathian chuan im halam hun atan thil ruam han ala nei chawasin khotangin an endong to ilo ni theye มาเสอาเทียนมีแต่จู่หุยคมอะดูอ่ะคูบใจเด็กเจ้าเตียเห็นลำหุยคมตัวนี้อินุนมังคานที่เราปุยตักอะไรที่เทยเจ้าวสินที่ประคัดเฮตังวัลจุงจางจังอ่ะเราลังดูอมตักไม่จู่เฮียนี่เฮตังวัลฮียนนูอันเนี้ยอันนี้จู่ตานะเองไล่ปัวจงใจเร่งไม่ทีนั่นนี่เฮียนเกปโปกันุเล่ป้ามินเสียชัวตีระ กันฟ้าเดตานั้นตรงใจสักทีอีเทหิลง่ายละวังอูขอยาป้อมเสละเองอังป่วยลมรอเสกันปะเทียนตานเฮียงทิลฮาร์สลัวอมเรงเรงลงอดูจงทิลปะขัดอีตีหลกจวนเอนุจงจงอาคาดังลำสักเวกกังเชจอหันบุงรุกะอีส่วนนู้ปังปะขัดจะฟุนมังอินมีปุยสังตั้มตักอาชายปัวตีกันหูอาตัวปะเพจวนอันไอบางฮี an ei hma a mi aimah a tam a la ni zui pathian hnêna i nun i hlan csuan ani chuan i nun nasale zualin a lo tip ungang tichuan isua chuan a zirtîrte hnênah an ei bâng nawite chu pakhatmah paih ral lova rûtkhawm vek tûrin a hrilh a he mi chung chânga thilchhinchi a tlak tak lo lang chu kan kehhen asa tawh lei lêng êm ani tia kanniphungpa ngaitur rêngamaw tih a owl ṭhi มาเสียให้ฮิเชโรปัทยันชวนอิตานรวมหันนะอะไรในเจ้าวะอันเฮนเรากลตูรินเอ็งมาทิลดังเกนง่ายโลที่ลุงเกเชียดูทุสามโบเปิลโตนูปนุนเกเชียเลนูนขลาวโตเตเนนปัทยันจุปันไม่รอเฮงมังฮิอันปัทยันชวนที่โรปุยตักอะไรเสียมเทยเจ้าวสินนังจวนจูเอลทั้งหลายกันนี่อาจจะงะทิลโลมังขลาวโตกันนี่ จูจูทิลชาเอ็มนี่เฮเมียวังอ่ะทินอุลเล่เรียรู้ชียปูกันยาชินอีตีนี่เทียอ่าคำอีกคนลัลปาจุปันไม่รู้อันนี้ข้างทิลชียาค่ะมีดังเรียรูน้าถอยดำนานอารมณ์มังเล่าเทียชินกันอุปุยมินชัวสนะมีดังมินในสันได้ไม่อีตีอันี้ไม่เทียมาเซเบสเซน่าขัดินอมรปัจจัยนี้มาลำหุนรูปุยตัก sop sakçe ani inu puithak tu tur mithar shatak alape meidon cheni ajo el kani turang kapalo na salutuk to thila kalho cham na salutuk thilti diglo pal dam tak kanai bokti in engai tu ani mai thei pathian zangai na chang phot la malam hoin pen ro le ethin lung athiang hima beise na het inei tla chuan pathian chuan elo ton to zong zong kha pakhat ma apai don lo ani chuan thil thati na man ruwa tan amhang lok zokang jeremia bum som priata chuan belvotu in a belvuak na khol manga hlum bel asiam chung chang asoya a belvuak lai chu alo kholo dan asoya aom zia chu hlum belvuak a chezo aka kemo Nothing's too hard for our God. Ma se hlum chu bel vatu chuang lui hlonin apai mai lova a chelu tu adangin ka khak mayang ati heklo bel vatu chuang alum ngai mangin bel adin thara apian mangte asiama avok zole meu chuan amami aya jang chale moinal zo deya achwa tani nia heta hian bel vatu hi pathian ai o tu ani kan zawai hiang lo cham na te be don na te lo tom to mi ten ni lo ta ka an hu to thi na wa nga ril ru na ke chia ma thir tu e nei ve lem lo thin kam ni the ye ma se he cha nga hian pa chia ni na soi chu be se na het tak na ya ta i ke them te chu charin na nga yang chuak le mai lo win อีโลนี่ไงเร่งเร่งลงมิชโซกะกัดินสวกเลียงเจอตีนี่ชูลาลาตักไม่ประคัดจวนสวัสดิ์เกียกอาทเทงไงโตโลตัวทูอสวยแล้วลงเชียร์ทากเลยลิมอมโลมีเบ่งเหียมจงลานีนี่ขัดจูตูเตนเอโมลาอินเฮลทุยนะสวยฮีพัวเบลินอาตังกมนันเสียมตานีปัจจัยนิสวาจูอาหันเจล่า a thlate cu a lo dam hhova ngai a aw leh ta nunthar nei tûrin a thawk khum baka tichuansavat khat tliak tawh kha a hma a thlawh aiah a lêt hnia sângin a thlawktiasoiin hla cu a tlâng an kom ta a ni he tiang thil hia ni kan za vai a tang pathian in tih a duh cu nimahsela vawh in hian inzing a ṭhenkhat cu nangmah ni le nangmah ni in inthai bovas siam lo le nol to nia in ngai na in tang ni in nun kha sir dan thara i sir anga ya ni pa chian chu za ngai na khat ni a yom dan nga ya i om ring kha adu lo nang ma kha siam thar le che adu wa enu na nun thar thok lu adu e ke them te kha char kho min tun ma eni na a ya thazok te ya din chua le nan che mana duani nima sela chu tiang ti tur chuan diklova in ngai na ne le sol phor tlat nia in ngai na ril ru hlui kha i tak anga ya ni voin hi in tan ni tharani i ti che to zong zong te kha pa thia za ngai na in dam zo lo khopa Nasa sa a om thei lo i ke them le thel te kha pa thia na pe ti hian an he na chon soi lalpa kanun pumpuihi kaloti kolo zauta ne masela kati di glote mangin katang thil makti zok turin ich hato kani ti karinga lalpa isyam challe nahi kaphu lollo ti shachungin hoai tekin karon pancha iza ngaina nasatakwangin katan masopro puitak ine yani ti karin kat bok tiangche hetenga huai taka

ลลิสวคริสตาฮีลลตานอินสยามเวนหุ่นเร่มจางสยามลวะการหุ่นตีตบไม่ฮีเฟลลวินกัสยาการเขาชนะลวเตลเวตูรตีนัลมันนี่ลวะสาวขวัตรดินนัลมันนีเฮกลคริสต์อิสวากัลตังะนุนทาร์เลทัมวันะสุทากรวาลินกระตรงใจน้ำมังฮิยันอินโลตรงใจเวทียมที่ฮิยันลลปาอิสุกัสวลนซรงซงเทวางินเกินศีระกัทินลุงอาลูลุดละ min sil fai ro kala le chandam tu atan ka thang che ti in ole o nau te u he tong trai nang ol mang tak phanga in tong trai chuan in lo pian thar nge karing ani bible in hat kau shana lu tin pathia chu hun sang ber chantir zel ro ani chuan ilola suang to phak ngai reng reng lo din huna ahlang ka yang che We hope this message has encouraged you in your relationship with the Lord. We invite you to visit our website at joelosteen.com and sign up to have an encouraging word of inspiration sent to your inbox every day. To become a friend of Joel Osteen Ministries and for information on other ministry resources that are available, please visit our website at joelosteen.com. lalpan malsom chewro se in ma lo lan hi anuam thin hle mai ka mangai chowa pathianin in tan thil ro pui tak ma chopa nei sak theu chawani kan bial chunga in local chuan lo chol tin, kan rong bol na lo tel ve turin kan be se chowa tang nel taka lo tel tir chew kan tumang engpo ni se tv amin khira wangin kan lo me <laughs> ole in bible khalek chuak ula in real ru takin tiang hian soiro ule hei hi ka bible ani bible in nia so hi ka ni na ani a neya min so hi ka ne chu ani ti theya min so hi ka ti thei chu ani a voina pathian thu zir tir ka ni dona huai takin ke in puange karil ru a har chianga thu dong song turin a in peya pathian thu nung chi che thei lo le dik lo thei lo chu ka dong don kom dan ngai hian kom reng don lo teu lo teu lo teu lo mai i suam hingin mi thar ka ni to don lalpan mal som cheu ro se wain hian pathian rin om zia hil cheu ka duani kan zing tu po hian be sei le ti pui tin tum kan ril ru om thewa thu tiam in nga na na man kan nei vek bok thren khat chuan in fa te hoi ki be sei in ni thei hrisel thale be sei tu po in omanga sum don bul tan tum me te rong bol na lu du wanga tal chua tum me te in niang pathian chuan in thil lung chung ril taka thu so in al chuak ta thin นิมาสิละหุ่นเรียดว่าดูที่นวางินกันหัวละอันนี้เราจ้องายดันเสียมินอารูเท่งเูาเล่นตัวรักกันง่ายเฮียมันที่นั่นนี่มีตั้มตักเต็นปะเจียนทุกเตรียมเราโหดทิ้งอันหูเทลลนะชันซูอันเหล่าทงอ่ะอันบ้านสันมาลุตุกที่นั่นนี่อะไม่รอ้ซูนั่งอินเราเท่งไม่รู้ว้าสีะตัววางินปะเจียนนินาอัตทกโลตีนานิโดนิมเนหุ่นเรียดตักเราเท่งนัาน adu thina wangin in thil dang athang ta zo kemni ninang iril ruwa thenglo zo ta anga ingai mai poin kong om to lo le thil om danin azir to lo shim shimani tia ingai wangin in alo soi to angkha atile don lo ti na ni lo pathian chu athu ma arin oma alo tiam to chu amen o anivek mai hemi om zia chu nangini ti ve tur lam kha itia thil thelo hial anga alan point beidong lovin rilu le ngai tua na le midang ten hemi awanga an soina te poisalova irin katchuan ahun taka alo thleng nge yang keinin kan be sele hisab angin alo thleng lo ni ma na keini hun ruata a thleng kher lo thebok nima sela pathian chu pathian rin omani 阿老天爷那样，阿弟托灭了房子，黑天黑呢，黑不来帮手不通脏啊，脏如果阿水看呢，俺的公马因刚好唱低了房子啊，不一度内老兵个高山矮了房子，阿弟呢，就房因坏的紧，老爸准备赚不一度呢，俺妈个老了房，没事因俺爷没地太阳地因坏的紧跟水干嘛呢，嘿嘿，天龙冲日土的个。 อีวงกัดตัวนี่ปะเทียนชวนโลชามินก็องตีรลวังเชเอดูจินเรงอาลูเทนเวกดอนกะทุนหัวยาอมเวกันนี่ medical report ปกระเทเวกอีสุมดินมุนปกเองอังเงอันนี่กะเสียอ่ะนังมาดาวดัลซงอ่ะ local เตปกระเสียอ่ะอีทิลดูปกอาลียนทำเลนี่ติกระเสียจียงดวินมินลงง่ายคารอโลชามินก็อมตีรลวังเช kan hol hek lovang che i har sat na in atla buak che karem ti hek lova ne tu kani tir don che ati ani pathian chuan ama arin na kan nga tla chuan kong om lova alan poin kong asiam zel tur thu asoya mai lang na zong zonga chak na apeng chenga thutluk na siam anga in fin na apeng chenga muan na อินเสียทียมต้นนะอาเปียงเชงะปัทยันชวนอีเฟลนะอาไฮลันสักังเชงะดิกเลวตะกะดินมุนทะเลวตะกะอีเลวอมพานาปโลมมันอาเปจกดอนเชนีอีดูทุสาตีโลกินสักเจอาทียมไม่บากะอีทิลุงชุงเรียเบระอีเลวดูรุกเรเรปอคะไม่เชลลวินาเปดอนเชนีจุดที่ชวนอามาอริงินขมวนหุนะโลกิโรเล่ อาลูแข็งแข็งตักตักงเอ็มตีอาอินเอ็งตัวนั่นเออินไงตัวบัวนั่นทีเขาไปชั่วรปะเทียนชวนอากุศะกินอาเจลตะเจลมวยขันมาอาลูชมเวงไงโลลมอมเวอังเริงตักปะขัดชูตัวน่ะอัทุกจันไม่โลเฮียนี่ไบบุลจังกันหันตารันตากะอาศัยวัวดานที่ชากะที่เลทรินกัลโฮชมตีโลวังเจกัลโฮชมตีโลวังเจกัลโฮชมตีโลวังเจงอ่ะ กษาทำง่ายละวังเชอาทิตยนี้เฮ้ยฮีปัจจัยนินไบบุละทิลปะขัดว้ทุ่มอาศัยนนอมชุนันี่อาชันจูอาทุตยามรินเหลไม่อลตะกันนี่อาเสียอาทิลอาลูเทนนานหุ่นไรตักอ่างไอจางินเอ็งมากันตอนตูร์เอาไม่ลูจวนมิตั้มตักจวนมัลมินสมดอนลูเนียกันลูง่ายมันทีนะปัจจัยชวน mi sum puk lo tur le mi te puk tir zok turin min ti a ni ma se la ka kho sak na tur ka pe thei trong trong ani chau si ni e pathian chuan beng muka soi muka liam zoi zoi min ti sak tur thu a soi kan ria zoti lain kum som bi som ni chungin ruai voi khat the na tur po kan nei ka hre si lo pathian in a thu tiam tin reng soi ho na hun tam tak kan nei a bây dong in à thu tiam căn bản san trin don tia ria à chu wang chuan ani kal ho cham tir lo wang che kal ho cham tir lo wang che kal ho cham tir lo wang che tia voi thum lai a soi non chan chu ni pathianin hetia voi thum lai a soi non hial changa kan hriat ve tul ta chu ke ni point chiang takin kan dong dom ti ati langani pathian thu tia ma hian soi hin thei lo rin na kan nei anga à ya à ni lalpa nangin ni soi to chu adi ka ni ti ka ria a ka thil mu te hian min khoi dang lam thei lo wanga ka mu lo thil eng ma in min ti che thei hek lo wanga ka be se anga ma a lo khen mai lo wangin ilaka be se na ka nei hi ka ban san ngai hek lo wang lalpa ka rin chi a min lo cham tir ngai do lo wani ti ka ria nangin min hol don lo vani ti ka khia a chu wangin huai takin lalpa chumi tan pui tu ani ti in ka soyani hetiang hian nilengin lalpa chumi tan pui tu ani ti in ka soyani i khom ha nim hlir khat to khon he thei to don ka kong te tingil chin tin rin nanen ibei chin turani ani อีดมโลน่าถ้าช่วงเลยไม่ตัวอ่างอีลันโลปอินลัลปาจุมิจันปุยตัวนี้อ่ะฟิเซลนัทชามินเป้ฟิเซลตะกามินสยามเลงเงยังตีนสวยทีนังเชนี่อิสุมโดนน่าอาการยามเลโตอันนี้เทลัลปาจุมิจันปุยตัวนี้อันนี้จุปัทยันโอมาอันนี้อ่ะการกลาวช้ำมินผู้ชู้สักตัวอันนี้อ่ะปัทยันทุติยมให้ังรอ har san na inei te soi soi lovin chu ti chuan lalpai pathian chu ron in lanin tran pui tur che in alo thokanga ti am te aro thlen tir nge nge yang pathian hian kan thil du te ron thlen tir hi abashan lova ama ero chu ama nge in atiam te thlen dik tir ero hi chu at tru la ti tiani hei wang hian idin hun anga trana อาทุติยามเตมันซีโร่อาทุติยามเตียอีกรนนอ่างายกองดังอินหันสวยละลัลปามิจันปุยตูอินิมินชิละมินโฮชัมตีรลวังะมินนอลบกโลตูรทูอิสวยนีตีนปัจเจียนินาโลเตียมโตจูเห็นตีระดัวจูจูอัทัวนี่เอ็งไล่ปอยน์อัทูจูอดิกเรงนี่ลัลปาเฮฮาร์สนเลียมปุยมีเต็น มินดูดัลนสามาเซกับพัทยานพระปกตินสวยอังคารมิสวลเดจักนันหาจุดตีเกียสักอันนี้ตัวพะทยานจักนัอรออาลูนัสัตุลตุลนี่ลลปามิสวลเดียนก็นัตุรตานาอันทังกมาจวนอันมานี่อันออกตะโซกะที่เฮียนี่บรวกตนเตปัทยานเฮนัสวยเซลไม่เลวเลที่เฮียนี่บรวกตนเตปัทยานเฮนัสวยเซลไม่เลวเลพปทยานเฮนัดีละ lalpa mi tron puiro tia soi mai lovin pathian in che talak thin na thil kha hre ama thu ti ama wangin pathian chu na athok chau thin ani chung thu tiam te chu mang ro pathian chu kar zo ro pathian thin lung ke che to te chu i hlat lo thu i soya ke hi ril ru na ngoi ngoin ka oma beidon na hlirin ka khata ma se lalpa mei vap aya moi na ka pe ang i ti a lung chian na chuan zan khua dei po in lom na lo theng thin he tiang hi ani pathian chu heng thil te hian akar chuak thin kar chua thu kan so hian pathian tan ho tua kan trang ta ti na ni lova thil ti tur kan vatuk ta ti na ani heklo ka soilan tum jok chu pathian chu thu tiam arin oma do ta soi ngai lo do thian ni phung nen a in kal tlatani a thu tiam te abo chengai lova แต่ชวนอาทุติยมเตอันเนนะกันแค่นินอามากันชิลนนังเฮตียงเฮียนี่ปัทยานินอาลูชานเลชินสุนีเชียนประคัดเจฟฮิกแมนเตียเกาชินกันเนียอินรัวตังกันเนียกูเลสกัลไลปัวรูมขัดเจงดูนชินกันนี่เจฟฮิตูนาชวนเท็กซัสฮันฟิลคัวเกาขันประคตาพาสตอรินอาเมกาเจฟฮิลุยสังหมันนวมที่เอ็มเอ็มชินนั่นเดีย nikha chu high school kan kalain texas khopuya ya, thain tui fin riat kama sangha man kal kan ni he tiangen sangha man turin a local photo thina longte pakhat he tiang huna manatan hian aleya amang thin hemitum hian jefale athian brain chuan nidanga anlakal ngai lo na huna man turin kal antuma เท็กซัสก็ปุยลงจลนะอันเฮาทุปาจูเปโดรคูรเวลกกลตาอีละเฮลัยมุนาเฮียนเองทิ้งเงโลกีร์เลนักกงเชียดอลสัมดานเบอร์นีอังตีนันโซตาเปโดรคูร์บุลเวลจูสังหมันอันตุมนะมุนจวนีอันมิโซปาจวนทิลบวยทากอันนี้เลยเนมเฮมุนฮีเปโดรคูร์มาร์ลัมซอนตะกะอมอันนี้อะส่งไลเปโดรคูร์อมนาเวลา in omani phot chuan chu mi hmun atang chuan ngil takin marlam in pan wang wanganga he hmuna chia hian in lo kir le theyang ti chuan jeff ale brana ti chuan an long te sangman na tur hmun pan chuan dar kar khat emozet an kala amun an thlen chuan sangman an tran nga la sanga an tam khop mai sanga chuan an ke ding lam le vei lama ah chuan ase no no maya ah. สุดเดียวหิมพกเล็กตะกะสังหตัมตักมันะอันอมลายชวนอันเจ็ดกันนเวลจูชูมชาตักไหมฟิสมนิเวลลาปอมหูเลเทโลคปะชายินอาลูตัวมริงตัวนี้ตีโปอันเฟจังโลชุมเลวักชาฮีเรโลเตชูงะโลทกพุทธนี้ยหันอินเวนน้ำมันโปอันนี้โลนี่โลจะเดรตัวขวาทิมจบจิตไม่โดนเลหาอันบรวกตนอวางินเจฟจู อภกนะสมัยลงทุนัดทีร์จักไอค่ะขายชวกละเฮมุนที่กันชัวสันวัตจุลนี่อาทิยาเจฟจุลงเตะจวนจวงอินอาหันหอยกัวละอามูเทอมชุนจูชุมชาตักอันยวางินคุยลับเงี้ยชักลำเละทั้งลำชิมเล่มาเนียงตีนังไงตัวอาหันไงตัวอันดีเจียงเวลาอาหันเคลียร์ชันกวลเวียวนัวอังไงตัวนะจวน kal na lam tur dik ni a hriat chu ania jefa chuan brand chu khoi lam nge pan tur ni a isiat han ngai tu chiang ve te atia a chan chu brand pa hi sanghaman tulian ani thin awangin brand chu hoi kwalin an ngai tu chiang ve a jefa kal tum na lam chu kal na tur dik ni in a hre theilowa jefan hena chuan nilo jef ekal tum na hi adik lo ke ni a ka hiat lam hi kalna tur dik chuan ni tin jefa kal tumna lam ep chia le lam hoi zong chu pan lam tur ni angai thunga jefa po aril ru abuai te le mai a kompa sa phora marlam hoi long chol na hau tu ina sil marlam chu brana soi lam po ni lo anin arin lam po ni lo hoi zong dang de ni a jefa chuan long chu atinunga amain dik nia a shiat lam lo เบรนตุมลำห้อยซองปนิโลกอมป้าสินอากมหารลำห้อยชวนลงจ่วขัลตาเจฟังไอตัวน้าชวนกองดิกเราละมาอักลนี่อาชียดเนนอัคตากังไอตัวน่ะกะฮิซาบเลกะเตนัตเตเลกะเชียนปังไอตัวน่ะซงซงเอ็นินกองดิกเราลำห้อยกะละติสวาละกันอินง่ายอินเฮรกัวละเฮลัมซองนี่เราเฮียนกัลโรตีริลรัวอมเรงอ่ะ mase je fangai tu na pakhata chuan longchol na mi pakhatin marlam hoin ilo culture char chuan he mun hi iron po nge nge yang ti chu alang reng bok chum jinga cha em wang chuan zoi mua nga kal atula dar kar khata mel som kal ang vela mua nga meni som velan kala meni som มินิสมทุมลิงาดาร์กาคาเลมินิสมปังาเจฟังไอตัวน่าชวนกงดิกโซนิตาลชวนตูน่ะอินเข่งได้ตัวตูรติอาณ์ลังจามจีไหมปะเทียนทุติยมจางะการอมลายเฮียนไว้เองซาเจียงเงเจฟริลรัวโลลังอังโอฮีกันเครียดชินเลอ้ดำช่วงเลดอนนี่ชวนตูนังหุนอาฮิชวนอามาดำจกโตได้ตูรินี่ nupui pasal nei tur ini nga chuan tu nang huna hi chuan tu ne ne mo inin tong dai to turani in ha tang kai sang tur ini nak chuan kai sang dai to turini hetiang hian kan ril ruwa keima ni min he turin o lo thlengin a tlai to lutuk a rei te lua e iu pa lutuk to kong dik lo izo to ani tin kan ngai tu na alo lang chen thin Jefa a zo ta Pedro, a tlem ta he mai he mai ba ka brana po a chi ai to book den brana chuan Jeff awin atre khum tran ta nang hian Pedro, galon ruk vel chau thunin tuipui thuk lam min pan puya thil ho om takania chuwangin in her kwal hal ro atia Jeff rule ngay tua na po ay insual na sa hemay long chol na min min sil ang kha rin tur nge ni anga kan ngay dan katian pa po in angay dan hi pomzok tur ni ang tiin ay ngay tua ni heng ril ruang ngay dan insual na sa takara hiyan jefa chuan marlam hoi zongin long chu akhal ngar ngara mini som panga mini som ni panga mini som li panga darkar khat atopa topa maram hoizonga kalchu bansanin inher kual aril ruk mek lain texas longchol na mun chu fialo riai hian alo lang tan ta a ah. atopa topa hlim takin an kheng ta ni achang chuan gandam chung hian na sa takin chumin min chi ma khoilam hoya kaltur nge kan hrethin lo pathianin in thin lunga thutiam ada a ah. มาเสงไงตัวนั้นซงซงอ่ะอาเราเทงโดนโลอาเรลูไลลุตุกโตทิลเทอันดิโตโลตีอินอิงไงตัวชินปะเทียนเลขทูชวนปะเทียนชวดิกะมิชิงเอโรจุดดอทเฮียนี่ทีเฮมิอมเสียจูปะเทียนนี่ทินลุงอ่ะทุเทียมอาดาโตชวนมิดังเต็นอีจุงจ้างอันสวยเวซงจูอาเฮียคูโดนันนี่อีริลรัวอิงไงเวดามโปอาชิลเวกังอ่ะ abo rua kan ni thelo anga langzong zong po anwai chia vek bokang pathian chu thu top siam tu ania kandam chung huna chum lo jing china po hian pathian thu tiama in nga tla chuan him takin i ina ruai khen thinang che om agin alang lo mai the i hisab zong po in konga om lol lo tin i ngai to a engwa nge kala be se chiu tin ni thei ngang in i shelo thei ril ruwa นัวนริลรูลอมินสรวยรวยตัวระอินงายะอาโลเทนนหุนอาอมโตโลทิลเทปอันนี้โตโลตีนี่ไงตัวชินเฮมิหุนตะเคียนี่อินสองเอินตัวหุนซุลลปาอิทิลซอยเตหิกะโลเชียดเวดานกะนิมาเสลากะริงเชียกะโลฮิซาบดานกะลันเโมอหุนเรตักอดูอันนี้ปอยน์ลลปาอิมิโกมูอังฮีอดีกันนี่ตีริงินทิลกะเตียงอ่ะ ทิลทงจงอทุนในตู้ปะเทียนรินอมเมนติโลจำง่ายเลวตูรเละมินโนง่ายเลวตูร์อินิเครเรกินก็มังตีอินเฮเตียงริลรูฮีนังเลยช่วงที่ฮวินเอ็นริลรูปุดดานตูรส่วนนี้สังขสกวัสมเรียดประคัดกุมขานชุมเลยว่ากินกันช่วงกว่ามินคูเวตา กันอุจุกันเสรนันนี่อันนี้ที่มูชัวอันนี้อ่ะกันไงดานชัวชวนอาเจ้าตาอดัมช่วงเลยโตระวังตีเฮนี่ อาวุยนตุรตานทิลรวมหันไหมจูกันทีเทนี่กันง่ายมาเสอดังกันเสียจูปัจทัยนทุติยมโอ้จวนี่จูทุติยมอังจวนกะดมังะกะทิลวังตีนลัลปาทุติยมจูอปวงชวกตาปัจทัยนทุติยมกันปมะกันรินะจูทุติยมจวนปัจทัยนละมะมินช่วยอันนี้เราเวกจวนอะไรลำโซงกันกะละ ปะเทียนทุเตียมกันปมะกันริงอ่ะจู่จวนปะเทียนทุเตียมละมะมินช่วยอันนี้เราเวกจวนอะไรลำโซงอ่ะกันกะละเร่าทงเลยเบยดงอ่ะกันตากรวยรวยง่ายทุงมินตัวมตู้ชุมฮีอัจฉาเตสินไงด้านปันฮีอินสวลจวนกันริลรู้เอาขัดจัตาริลรู้ไอ้เหียริงไหมเฮติโซงฮีอันนี้ตีเละเฮฮิกงดิกโซกจวนนี่ตีอินเอ็งลำลำโปจวนอสวยนี่กันอุสุดำโดยอินะ นิสมนิปะขัดเอาหนัวอโลหัวดักตอร์เต็นอาตานทิลตีเทเอ็งมาดังอันในตัวโลวางินฮอสปิตอลจังินอันชัวตีรนีอโลหอนตูกตูกเลียจวนจิงตะกะชุงกว่ากันอินหุคมาจุตะกันทุตุกนะจูปะเทียนสุมินจังปุยตัวนี่อะโลชามินมินอมตีรลวังอะมินนอลเฮกโลวังตีเครื่องจุงอะปะเทียนทุติยมละมักกะละนี่จุลำกงจุกันโจตะเจละ อันนี้พุ่งป้าไงสีรจวนชาเตอันเราเราหัวปอเอ็งอาทบตู้อมอังินอลังโลวะกันอุปชาโจกินมาส่วนเฮกโลเจฟอังไม่ขานดำช่วงเลตูรนี่ชวนตูน่าฮิชวนอัลลานหุ่นโตตีริรูปุจจางตั้มเหมาเสียจุดเตียงริรูจูกันไงตัวนะมาลำเอ็งตูรทีระกันกัลเซลจูละปะเทียนชัวรินอมันี่นี่ขัดจู cái na tur khom mu thein alo om ve chan ta zan kha thil thua thale mai anilova ma se zo zo hin a thatelin alo tha shret shreta chu hu chu kum som ni pakwa kal ta khan ani wei ni kheng hian hrisel na thatak nein aladama achak turangin ala chak tha em em ani tuna po hian in zinga mi then khatte chunga hetiang chhum dum hi alo thleng me ka Patian zu an itcha zuog le donan i din atiam zeti his is ya. Heti amuna chang hian a huay zuog don zia. In lai zi napo atcha sau le mei dona. E lau bai se chin ram zu a lau ten donan i ni ma sila. E ril ruang ai tuan a lau lu zuan hun a omto lau. Zu ting lau ten turan i tak tak zuan. Lau ten a hun dai to. I upalu tuk to. E din hun la atcha si. Sumle pai la inai bok silau tin. Asoya. Asoya. je fale kan chung kwa in kan ti angin thutluk na isia mangai khang odik lo kha pomin chulam hoi zong chuan ikal don nge pathiani na soi kha pomin amalama ikal don fui na pek cheu ka duani pathial lama kal ro ti hi ani nang chuan joel keni din mun chu in chung chang isu inen khan a in ang lovani kan trong trai to rin po kan ring ma se ka du lai chu a la ṭhachuak thei si lo hna nasa takin ka thawk a ka lakaisân thei chuang lo pathian ringin ka pênchhuak a ka sumdawna fuh theih chuang lo pathian hian min tihlaw chham a ni tiin i ngaih tuah ṭhîn tunah hian i tâna thil ṭha berhtu hretu chu pathian a ni tihi i rin a ngai a ni i e rilrua i duh thlan kha a rilrua e a vawng renga i ruahman a ngah a thlen mai lo a vânge maw เอดูไลเต็นวันละมันปันสันเมกเซลเซวังอินปะทียนทุนเห็นหัวยะที่เราอมตะโลทีนานิโลมวนนมุนะโลกีร์เลนที่เฮียนเซโรเลลัลปานังจุลัลชุเทงะอิละชุเจียวตีกระเสียเฮงทิลเคงฮิกระเสียเทียมลวินเบยดงตะกินกะอมทินนาไงดานดิกโลเนียเชโจกเลเบยดงเลจัวละนุนกระดูโลวะนังจุกะตานะชะเบรตูเชตูอินีติกะริงา มีแต่ทิลเบยเซเลทุกยามเองกิมเชตูอินีติกริงเอตีนอาจาบีตักจูเฮียนี่นังจวนอาหุนดิกตะกะกะตานาหุนรัวตะกะจุงอาทูอิตยามโตจูอิเห็นตีรินอิติโลทิงเงยังติกริงเหตจัตนีตีอินตรงใจรอเฮติงเฮียนนี่เมเชเกยรอลปะขัดปอยน์อตีนี่เดนเนราฟลอเวอร์ปอเมเชนูปังเตอลาดีลายินอาทิลตุมจู โอลิมปิกเกมอะเตลเวอันนี้อะหลังจากเอ็มเอ็มไม่อันนี้ชาวเร่งทีนะคุมสมนิปันฮิอาลูตินชวนโคเวลหัวไปอินฟิมเทกันติซิงมีอังฮีอันนี้อะโอลิมปิกทีมอะเตลเวตูร์อินเอลนาตานไออินไปอัดไม่เละมิตรซาอัลฮาอินตันเสียกเละลองจะมาเตลเวตุมินอินเอลนาอัเตลเวอะอันนี้บัวใส่นะอาลูทัตโตกโลวันยงเซคนขัดโปทิงโลว atlai wangin tim zinga atel thei talova athil tum hi bansan mai lovin kum nga dang rim le ha thak zo ka in buat seina anei le ta ni zing taka thovin atlana rit achoya athok renga mumal takin cho ei reng bok kum sang hi khan hun rem chak alo om le ta hemi hun hi chuan kum som ni le paruk alo thing to a adam chunga awang lai hun hun thaber ni angai ania long jama buk tel tumin abei le ni hemi tum hi chuan olympic team a atel ve the na nun hung berani ti achianga training na satakin bel hema sela ti matan khan ani le talo abei dong hle mai kum som pasari chung ha le rim taka alo training na te chu engma lowa achang zo ta ni he huna hian chumina wahan bo na satak em aril rua angai tu na song zong aliam zota pathian po adik lo ani atum rama theng reng rengai don lo ni in alangta nikha chu pasalin in soi zoi nam huna chin chia na amua olympic team tel tum na kha chun zom tur le beiturin ashila hemiatan thil tul pani om chu ru chuk tua nel tak ni le thui tak zuang thei ni anga yani heng thil chin hi hi kum som pasari chuang zet อโลเทนิงโตเตอันนี่จันจินส่ตะกายตัวไม่ละโอลิมปิกทีมอาตามขันอันนี้ตากบากะสังหิปันหิกุมวินเทอร์โอลิมปิกอินเอลนาขันแอฟริกามีอเมริกาอมเมชจิงกอลเมดัลดงมาสเบรอโลนิตะฮิอัลนี่เทีันเทวปะเทีันสุปะเทีันรินโอมันนี่อินฮานานมังโรอาเทียมโตจูอโลเทงโลเทงเซลังปะเทียนิน อาทิโลชำไงโดนลูเจียมินโนไงโดนลูติกขรียตัวน่าลันดานีเบยดอนทากอินลังมาเซการชันตตัวรินทิเลงกิมินอาทกดอนนี่ติกรียตัวน่าชะลวกินลังมาเซเองติกนี้ไอ้หมจวนการหันิลีเลตังะเฮกทิลซงซงฮีการมุนตานะชัตูระอีรัวมันเลวนี่ติการลำหูดอนนี่เทียนเตวูรินนัจูอินหางงมนะเฮียนี่ อีที่ลุงชุมรีละอีวันเจ็ดงายะปัทยาดินอีดูเบอร์จูอาที่ลุงอาวงเรื่องนี้เบยดอนนะอีโลโตโตไม่วางินอาเราเทงโดนเราตีนานี่เรามีตั้มตักจูอันรวมมันอ่ะทีละเทนลวะเดินมุนชาในตัวระอันกินลวินโปรโมชั่นอันหูลวินปัทยาทุนหวยอมเวกอันนี้ติริงอมเละอันมาละมาปัทยานินทิลทะโจก ชบสักอันไหนที่ริงเจ้าลวินอันริลรูอันหัวรวยอันหัวจะวะปัทยนินมาชบสักเลวเทนอันนักเจ้าเลวทนกันเลวจานอังอินอาเลวเทนไม่เลววางเลยกันหุ่นรวชูงอ่ะอาเลวเทนไม่เลววางอินอาเทงโดนเลวเล่นตีน่านิโลนี่ขัดจูสเตเดียมปะขัดตาเบสิตก็กันเลวทีรโลกอังอินรองโบลนะกันในโซนูอิน ก็ฟนูกุมสมปะคตอุปาเอลิกเซนเดริจู l เ c a ลชวินาซายาจูสเตเดียมจูอาลียนทายน์ริคัลดานาทิลบวยทักตักอาโอมาทูเซยินอารีอิเชยาเวนานเซกันขัดอังไงบ้ากะอโลช่วงงอร์อโลตมาอิสอยอรุนริกชวนานเซกันนิขัดจูอังไงชิมชิมันีอเล็กซานเดริจวนจูเตียงตานจวน electronic monitor abenga avua nangni poin zai chin ten hetiang har sana om thei kara an buai lo nan an vua thin in mu ang hian monitor chu vua hetiang tel lo chuan solo nei thil thei lo topani alexandri zai turin aloding chuak kholam thil har sana pakhat alo thlengta a monitor vua ve po aman thei lo ngala ama music le zairi akhia thelo chonilovin a monitor benga awo chu beng thona ang mai alo ni ta zoka engri ma she thelo shim shim maya he program hi life in tv ati chu alani zui loading chu akin an zai tan ta athe to pa chwa mai chu on ani le ni lo te mi pui na o an shiale shiale thelo te po a shebi glo ma se zai chun zom zela aril rua ngai tua na achuan to mai ro tu man izairi an hre thailo huni khoral thon mai mai ani engma afang som to lo ti aron lang Che na, hetia chi ai taka obla hian aveilam aron mel rala anu victoria lo thunui sung mai aron mua thilakal ti entirna alu alo bu ngok ngok mai chu amua alexandra chuan a zai ri po a music ri po khe chuang lu chuan second som ni atanga som thum vel chu a zai chun zom le ta ngai tuan si hrang hrang a ril rua alo lu ta chu chuan top mai tura ngai tuana alang lian bera aron hoi le a anu victoria chu ama ai na sazokin alo nuya ti chun zom zel ro ti en ti nan abeng le lam le le lam khoin alu alo bu ngok ngova ti chuan music ri po shelo ama o po she chuang win anu in zai zui zel ro ati kha zomin a hla chu a sa chuak ta a kan nu na hian eng emo chang in mai te po in na a thok lo ani the kan thei to pa kan tho po in thil thar eng ma a kheng lo po ani the ye thil kan han be ngiala chumia tan chuan kan han in hlana kan trong traya kan ring boka ma sela thiel ti man la lo tak angin alang thin bây giờ zel ta cái ni lo ve he tiang thil ka lo be se ve ang hi be zui zel hian hlong na po anei lo wani ti ngai tua na om thin vậy tam tak ina kanin khar khe pa chuak lo kan om po in lo cham photo mai la thil kan lo chin dok lak to thalo te hi ne tura be zui zel athani tuna an รินนามิตาอิทีระเอเล็กซานดราินอนุนุอิเมลอาทิรังคานอีทีเวตละจวนอีปาวานามินนุยจุงเบเซลโรตีจุยเซลจากันนี่อิติทายกักุตาอมเวกันนี่อะอีปะทียนรินอมกันนี่อาลมตีอาอลูโลบุงฮัดงัดสูอิมุเทียงโออโลกัลชินะกันสวายันเฮนะอโลกัลชิน sân ban sanro huni kho ral mai mai anh ti in aron soi thin chu tiang o chu poisa su hoi kirin chunglam en zero engai tuan là in pa vanamin lom takin aron hir che a ole iti thae tia alu bu ngau ngau chu imuang lele van siam tu nge in iti thae i ho e, thin nge yang tia soi chu i hia tắc tắc tak huna ปัทยานถูไม่อะเลยเลวันสยามตุินเบเซลโรกะโลชัมตีโลวังเจติตูฮีอิเชียจียนตักตักจวนจูจวนจักนะอเปียงเจรินงำนาเตตุมรูนาเตอดิกลโวไงเนบเทนาเตเบยดอนซงซงไปเบาเทนะริลรูอเปียงเจปัทยานจูอิมาช่วยตัวนี่ปัทยานินนี่เอติจวน tu poin ni lo tin soi ma se enge poi pathian chu thu top siam tu ani thian te u pathian rin om na hi kan ring thei tu rani atiam to chu alo thlenge nge yang vain hian in ne na ti hian asoi ani vain hian in ne na ti hian asoi ani kal ho cham tir lo wang che kan hol ngai lo wang che ka ko tin ka chel tlat chu wa ka tha ngai lo wang cheu ti in ทิลซงซงฮิปะเทียนทุนหัวยาอมเวกันนี่ทีฮิริงงแค่ตูรินก็ดูเจวันีตัวนาเชนข้าไม่โลฟังอินอาโลเชงโดนโลเล่นตีนานี่โลอาทิยมโตจูเอลาตนตูรินเอมาชบเรื่องนี่เอนุน่ะสงสารตะกินอาตัวมลายจะปอินเอ็นสองเหตินปะเทียนทุเทียมสุปมจัดรออดังอาโลอมปอินง่าย่สุปะเทียนทุเทียมชวน eng huna po i in him takin a hruai thleng zelang che in zinga thren khat chuan na sa takin in eng towa in kul chowa in chau pha alo khen don le don lo in ngai tua thin pathian ko ta om ini ti riala e hun kal to apo lo chamin ala siam lo che a hun lo la kal tu ra po ati be dong don lo che ti hi ka hil chiang du chewani pathian rin om na in nga tla chuan a hun taka adu sakna cha chu i chunga kong thar hangin a lei buak do thu atiam chea e kong har sana om zong zong asut kian sak chenga e mel ma zong zong an he tirang che e ma thir zong zong ati pui king bokanga tona chuan ring la pathianin e thin lungdu zong atiam che chu puang chuak ro ati hlokin sak vek don che ani thiam te u pathian rin om na hi kan ring thei tur ani atiam to chu lo thleng ngei zelang voi ni hian in hen ati ah hian asoi ani kal ho cham tir lo wang chiu, kan hol ngai lo wang che ka tin ka chel tlat chewa ka tha ngai lo wang cheu ti in thil zong zong hi pathian thun wai om ve kan ni ti tu rin, ka du chewani God has promised us he will always be there with us, even when we don't feel his presence. He is working behind the scenes for you when you feel it the least. As a thank you for your support of our ministry this month, Joel and Victoria would like to send you a copy of With You, For You. You'll be reminded that when God is with you, you're never alone. He has you in the palm of his hand.